بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Has reparado, oh Muhammad, en quien niega la resurrección y la rendición de cuentas. فذلك الذي يدع اليتيم Ese es quien rechaza al huérfano ولا يحض على طعام المسكين y no alienta a los demás a alimentar a los pobres, ni los alimenta él mismo. فويل للمصلين Hay de aquellos que rezan, الذين هم عن صلاتهم ساهون de manera negligente, fuera de su debido tiempo, o no son constantes en la práctica del salat, الذين هم يراءون esos que rezan para que la gente los vea y piensen que son piadosos mientras que no prestan la mínima ayuda a quien la necesita